Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Amin, veselat, vesela Rasulullah Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Prošli put smo uh, govorili o vjerodostojnom hadisu, odnosno došli smo do pogleda da govorimo o uh, prvim knjigama hadijskim koje su u kojima su e, napisani, izdvojeni samo vjerodostojni hadisi. Pa smo spomenuli u tom kontekstu dva sahiha Buharije i muslima. I naveli smo to e, koji je od njih bolji, koji je vjerodostojniji, šta su učenjaci po toga, spomenuli smo ukratko neke stvari. U čemu se izdvaja e, e sahih Buhari u odnosu na, na sahih muslima. i da su ta dva sahiha, da je umet prihvatio umet prihvatio kao vjerodostojni znači misli ste učenjaci umeta prihvati kao vjerodostojnim, u općem smislu kritikovani su neki, e, neki hadisi, neki detalji, oko 160 hadisa u muslimu, oko 60 hadisa, 150 u muslimu, oko 60 hadisa u Buhari i neke riječi, neki lapsovi, neki tekstovi unutar njih. Kad kažemo kritikovani, to znači bilo je drugih muhadisa koji su imali drugačije mišljenje oko ocjenjivanja tih hadisa, a Buhari i Muslim smatrali da su vjerodostojni i drugi učenjaci su bili na njihovoj strani. Znači to je razilaženje među muhadisima, da li su vjerodostojni, a kažem da nisu, ako bi uzeli da nisu ti hadisi vjerodostojni, znači onda ne mora znači da nisu na stepenu dobrih hadisa, privatnih hadisa. U svakom slučaju to je tema za sebe, znači oko toga imali u Buhari i Muslimu imali, imali slabih hadisa i eh, šta su učenjaci oko toga rekli, to je tema za sebe. Da ne otvaramo eh, tu eh, to poglavlje. Dalje, <clears throat> postavlja se pitanje da li je, u, e, kad se govori o vas ja, da li, je, e, da li su Buharija muslim obuhvatili sve vjerodostojne hadise. E, ispravno je, i na tome, znači to smo hadisu jasno pojasnili, i ne samo u hadisu, nego Buharija muslim, da ono što je sačuvano u Buhari i muslima, a mi smo spomenuli broj hadisa Buhari i muslim prošli, tako, bez ponavljanja sa ponavljanjem, bez ponavljanja kod Buhari je 7275, eh, eh, s ponavljanjem, pardon, bez ponavljanja 4000, kod, eh, kod muslima 12000, bez ponavljanja 4000. E, hadisi, kada se sakupi svi vjerodostojni hadisi iz Buhari i muslima, bez ponavljanja dosižu otprilike oko 3000 hadisa. Bez ponavljanja, znači. Jer znači ima hadisa koji su mu na lehi oko 2300 ili 2100, pardon. Ima znači ima ovdje razilaženje oko toga, čak i uzbrajanje ovih hadisa. A onda imamo hadise koje se izvorio Buhari odnosu na muslima i hadise koje se izvorio muslima odnosu na Buhari od, dođe otprilike oko 3000 hadisa. <clears throat> Nisu, znači, ispravno da nisu e, u dva sahiha, da nisu sakupljeni svi vjerodosni hadis koji uopšte postoji. Kaže ima Buharija, ma dhaltu fi kitabi džami, illa ma saha o terektu min sihahi eh, eh, li hali tu. Kaže, eh, ono što sam ja, kaže, napisao u svojoj knjizi džamiju, tako zvala njegova knjiga Džamiju, nije Sahih Buhari, nego džamija, i dugi naslov, kaže, illa ma saha. Znači nisam stavio u svoj sahih osim ono što je vjerodostojno. Kaže wa terektu mine siha. A ostavio sam, kaže, od vjerodostojnih hadisa, znači dosta hadisa. Lihali tul. Zbog toga da ne bi bila, znači da ne bi knjiga bila duga. Kaže također muslim. Lejse kullu še'in indi sahih vada'tuhu hahuna. Kaže, nije ono sve što je kod mene sahih vjerodostojno da sam stavio ovdje, misli u svoj sahih. I nema vodatu ma eđmeu alihi. Nego sam stavio u svome sahiju kaže na onome čemu su složni. Ko? Učenjaci. Muhadisi. <clears throat> Tako znači da su njih dvojica sa ovim izjavama potvrdili da ono, da nisu sve nije bila namjera, niti misle oni da su sve sakupili vjerodostojne hadise u svoje, u svoje da se, i to je tačno. Zašto? Jer, eh, kada su poslije učenjaci zbrajali hadise vjerodostojne, Znači, e, u Buhari muslimu kad sve sastavi ima bez ponavljanja hadisa oko 3000. Kad kažemo bez ponavljanja, znači može biti jedan te isti hadis, tekst hadisa, s razlikom u nekim detaljima. E, prenosi ga pet različitih ashaba. I to se broji jedan hadis bez ponavljanja. Ako ga brojimo da su to rašti hadisi, zato što je prenosi rašti pet ashaba, to je drugo brojanje, druga vrsta brojanja. Kažem, bez ponavljanja misli se to. Znači, jedan hadis je tretira sve jedan onaj hadis u kojem je došlo ko kaže la ilaha uči u džennet. To je sve jedan hadis. A došlo je u neki deset različitih verzija od, od, od, od A to se tretira po jednim hadisom, jer isto znači. Iako u različitim kontekstima rečeno. Dobro. Znači, ako to kažemo, i e onda dodamo na ovo ovdje, što se, govorimo ovako, što preletimo, po pitanju broja hadisa. 3000 Buhari muslim. U ostalim zbirkama što je doslo, kad se saberi, Znači što je došlo poslije toga? Kod Ebu Dauda, kod Tirmizija, kod Nesaja, kod Ibn Mađi, pa onda u Sunenima, Museda imama Ahveda, ili kod, kod, kod Malika, ili kod Arima rekutnija u Sunenima njihovim. E, kad sakupi svi ti hadisi, znači dođe otprilike 4400 hadisa vjerodostojnih. Da kažem da su oni sigurno vjerodostojni, složit će nas vjerodostojni. Znači, na, na Buhari muslimo 3000, dodao se još 1600 hadisa. I to spominje hađi, nisam ja izmislio, govorim to što su govorili učenjaci. Hadisa oko koji se razilaze, koji su na stepenu dobrog hadisa, ili se diže na stepen vjerodostojnog na osnovu više, na osnovu mnoštva rivajeta, e, diže sa 4600, diže se otprilike na preko 6000, 6200 i 300. I tako da se to poklapa da onoliko koliko je ajeta u Kur'anu, imamo toliko i otprilike vjerodostojnih hadisa. I zato kaže, i to čak može hadisom poduprijeti, kaže Poslani sam da in, inni u titul Kur'an, dat mi je Kur'an, wa misluhu ma'hu, i slično njemu. U čemu je slično njemu? Ovaj? U tome kaže što lašam, ono što objavaš ne, ima hadisa koji nisu čista objava. U čemu slično kaže i si čak u broju. Imamo 6200 ajeta, shodno razilaženje, imamo 6200 i hadisa četlja često je vjerodostojno složni, ono ostalo do 6200 i 300 ima razilaženje, a ukupno hadisa, da, ovo, da, da, da s time, ukupno hadisa nema više od 12.000, sve kad se sakupi, svi rivajti. Tako da ono što imam kod, što je Sujutija napisao, znači koliko imam Musnedu ima hadisa, s ponavljanjem? Musnedu imama Ahmeda. 27. Bez ponavljanja. Bez ponavljanja koliko ima. Jel sad ponavljam. Sad, bez ponavljanja, smo rekli, ne može. Bez ponavljanja nema više od 12.000. U što ulaze i koji hadisi? I izmišljeni i jako slabi. A oni koji su bez izmišljenih i jako slabih munkera, otprilike 10.000 hadisa. To je bez ponavljanja. A ono što je došlo u drugim zbirkama, što je napisao Džamio Sujutić, napisao oko 49.000 hadisa kod Musada imama Ahmeda imamo sa dodatkom imamo oko 40.000, 44.000 hadisa. To sve sa ponavljanjem, različitih ashaba. Jedan, jedan hadis prenosi deset sahaba. To se tretira kao, kao različiti hadisi. I tako da ne buni to mnoštvo i brojnost hadisa. Znači, e, e, učenjaci koji su vodili računa o tome i pokušali da zbroje, znači, e, taj broj, znači, kad su govorili o tome, koliko uopšte ima hadisa, bez obzira na, na njihovu vjerodostojnost, znači, ne, ne prelazi 12.000. Koliko ima vjero, vjerodostojnih, 4600, to navodili je i drugi učenjaci, koliko ima sa onih koji se razilaze oko njihove vjerodostojnosti, oko šest preko 6.000, nešto 6.200, 300, Znači, to je taj broj, da znate, da vas ne buni ono mnoštvo hadisa koje dođe, mnoštvo rivaja, to je znači mnoštvo hadisa i kad kaže ono, ima Mamede, pamtu, 700.000 hadisa, 700.000, to sa različitim rivajetima, znači. Ima Buharija, se ćemo spomenuti ovdje, da je pamti određena hadisa, koliko, koliko stotina hiljada hadisa pamti, znači to je sa različitim rivajetima. Dobro, ovo samo uzgled spominjem, znači usput. E, postavlja se ovdje pitanje, znači, E, koliko je hadisa, a to smo malo prije već odgovorili, koliko je hadisa koje su mimo išli Buhari i muslima. Da li je više onog što je prošlo od ili manje? O tome su učenjaci govorili i kaže Hafiz ibn Ahram, kaže lem je futhuma illa qalil, onke ali da kaže on smatra, kaže da je nije, nije prošlo kaže se malo hadisa pa je, pa je kritikovana njegova ta izjava kaže tačno na više hadisa oni koji su možda odnosno ako gledamo da je to više od 6000 s onim oko koji ima razilaženja, znači dođe da je više hadisa oni koji su izostavljeni. Ako uzmemo s onih što su čisto vjerodostojni, znači njih je mojišlo otprilike oko 1600 hadisa koji on nije spomenuo, a spomenu su u drugim hadijskim zbirkama. Dobro. <clears throat> Pa kaže ispravno je ovdje, e, kao što kaže ima, ima sam za sebe, kaže ma wama terektu siha sihahi akser, kaže ono što sam ostao vjerodostojni hadisa kaže je više. Kaže ima Buharija. I kaže na drugom mjestu, kaže, ahfedu mijete elf hadis, kaže, ja, e, ja pamtim, kaže, stotinu hiljada hadisa, sahiha, kaže, bo mijete elf hadis mi gajri sahih, kaže, a dvijesto hiljada hadisa koji nisu vjerodostojni. Ovdje misli sa mnoštvom rivajeta. Sa mnoštvom rivajeta. E sad se ovdje postavlja, znači, da li ovdje misli da je, da je više hadisa ostalo sahiha, da li sa mnoštvom rivajeta ili bez ponavljanja? Znači, najvjerojatnije misli ovdje sa, sa, sa ponavljanjem od raštija shaba, a ne misli da ovdje da je, Znači, bez ponavljanja. Dobro. E, sljedeće što nam dolazi vezano za, za Buhariju muslima, to e, koje su hadijske zbirke nakon Buharije muslima, ima li uopće hadijskih zbirka, koje su uslovile, autori njihovi, uslovili su da neće zapisati osim vjerodostojnih hadisa. Eh, Naravno ima takvih knjiga, eh, od, eh, od, tih knjiga su uh, Sahih ibn Huzeime, znači ibn Huzeime učenjak, poznati veliki učenjak i učenjak u Akidi, koji je napisao poznatu knjigu Akidesku Kitab Teuhid, koju ne mogu nikako da podnesu ovi Ešarije Maturidije mrze tu knjigu i njegovog autora i nazivaju tu knjigu, umjesto Kitabu Teuhid, kaže Kitabu Širk. Što Širk? Zato što on sakupio tu hadise o sifatima a ti hadisi ubiše njih i ne mogu to podnijeti. Glavnom, on napisao knjigu Sahih ibn Huzeime, njegova je bila namjera on, znači ibn Huzeime, ibn Hibban i Hakim. Njih trojica su napisali nakon Buhari muslima, e, cilj je bio da napisu knjige u kojima će također izdvojiti hadise vjerodostojne. Samo vjerodostojne. Znači, Ibn Huzeim ima svoj sahih, Ibn Hiban ima svoj sahih i Hakim ima svoj e, sahih, odnosno Mustedrek zove se, ispravljeno se zove Mustedrek, tako ga nazove I oni su nastojali da, da, napišu u tim knjigama samo vjerodostojne hadise. Koliko su uspjeli u tome? Ja ću preletiti, znači, nijem cilju u detalje. E, e, od ove sve tri knjige, znači, od Sahih Ibn Huzeime, Ibn Hibana i Hakima, najslabija, najmanji koji je ispoštovao vjerodostojnost hadisa, to je bio Hakim u svojemu stedreku. Znači, on ima e, svoj mustedre koji je napisao. On je htio da napiše hadise koji nisu spomenuli Buharija i Muslim, ali su na njihovim šartovima. Kakvim šartovima? Jesu Buharija i Muslim spomenuli šartove? Buharija i Muslim nisu spomenuli svoje šartove. To su učenjaci e, zaključili iz njihovog govora o svojim hadisima. Iz tendatu. Znači, oni su zaključili da su to njihovi šartovi. Oni nisu govorili koji su šartovi. Pa je on, kada kaže, spominje hadis, kaže ovaj hadis, prednika kaže, kaže ohu ala šarti muslim, kaže on je šartu muslima. Znači, šartu muslima u smislu da ovaj lanac prenosilaca ima kod muslima, ovaj hadis nije ga spomenuo. Kaže, ala šart u Buhari. Na šartu muslima i Buhari, znači ovaj hadis ima lanac prenosilaca Buhari i muslima, lanac prenosilaca ljudi, ravija ali nema taj hadis, tekst hadisa, nema Buhari muslimu i tako dalje. Uglavnom, ovaj, najslabije od ove te knjige, odnosno puno hadisa slabih, jako slabih ima u Hakimovom stedrku iako je njegov autor uslovio sebi da će samo spomenuti vjerodostojne hadise. E, pa je Imam Zehebi došao nakon toga, pa je napisao e, knjigu, htio da, e, ovaj, da napravi nekakav muhtesar, da, da, ukaže na hadise kojima ima slabosti u Hakimovom Stedraku. I to je radio i napisao. Pa obično kad kažu da neki hadis, kad bilješ imam hakim i kaže da je vjerodostojan, kad kaže onda je vjerodostojan, to ne može znači da je vjerodostojan. Pa kaže imam bi se sa njim složio. Znači ima ono čemu se složio, imam Zehebi, ima, gdje imam rekao da to je slab, slab hadis. Jer ima slabost zbog ravije i tako dalje. Uglavnom, znači, puno je hadisa u njegovom sahiju koji su slabi. Iako on to uslovio koncept. E, bolja, jača knjiga od nje koja je uslovila da, da budu hadisi sahiji, to od Ibn, Ibn Hibbana. E, znači ona je bolja u smislu da ima e, više, znači da je više pazio autor, vodio računa o tome da ne, da unese, znači, što kažu učenjaci, e, nije bio mnogo mutesahel da je bio nemaran po pitanju unošenja hadisa koji ima u kojima ili ravija u kojima ima slabosti u kojoj su učenjaci. Znači on je bio stroži, Ibn Hibban bio stroži oko toga da ne spominje raviju na kojeg su upozorili da ima slabost u tom raviju, bilo koje strane, da je nepoznan ravija. A onda na najvišem stepenu od ove knjige e, Sahih ibn Huzeime. On je na najvećem stepenu i najviši vjerodostojnih hadisama, iako i kod njeg ima određeni, ima e, znači, skupina hadisa koji su slabi. Tako znači, kad nam dođe hadis e, od Sahija ibn Hibana, ibn, ovaj, ibn Huzeme i, e, i od ovog Hakima, i oni kažu da je hadis sahih, to ne mora znači da je sahih. Može biti da je sahih. Ali obično treba tražiti šta su rekli drugi učenjaci za taj hadis. Da li su ga potvrdili da je vjerodostojan, nije vredosan, učenjaci mislimo hadisi. Da li su potvrdili, složili se sa njima u tome ili nisu. Jer oni tretiraju sve hadise koje su spomenuli u svojim knjigama da su vjerodostojni. Kad se spomeni neki hadis kod njih, sve se tretira da je vjerodostojni. Za, za Hakimovo Mustedrek ima izgovor nekakav za njeg. kaže, Hakim Mustedrek je pisao svoju knjigu. Otkud puno kod njih hadisa da slabi ima. Kako mogu tako uslovio da, da su hadisi vjerodostojni, puno hadisa slabi spomenuo. Izgovor ima zato kaže, on je to, eh, on je ovaj, pisao te, sabirao te hadise, sakupljao, pa je imao namjeru ponovo da izvrši eh, revidiranje, ponovo analizu da izvrši. I međutim, Allah je dao da on umre prije što je ovo uradio. Pa je ispalo da mu je to knjiga njegov sahija. U stvari, on je to samo sakupljio, pa je poslije htio ponovo da te hadise istraži, da odbaci koji su slabiji. Međutim, Allah je dao da umre prije nego što prije nego što je završio tu stvar jedno ponovno. Pa je došao nakon toga ima došao pa je on uh, upozorio na hadise u kojima ima, ukazao na hadise u kojima ima slabosti. To je objašnjenje zašto ima puno hadisa u, u njegovom mustedreku ima slabih hadisa. <clears throat> Naravno na ovo dolazi, pazite, na ovo dolazi knjige ovaj, koje nisu slovila da hadisu budu vjerodostojni. A to su sunene arba. Znači sunene Budauda, Tirmizija, Nesaja i Ibn Mađi. Ako neko pita kako su, što su pridodati, što su pridodati ove četiri knjige uz dva sahija, kao da su to kutubusite. Što, zna, što šta, je, šta je značaj nazivanja knjiga kutubusite? Šest knjiga. Nazvane su kutubusite zato što su ti šest knjiga sakupljen skoro sav sunet. Vrlo malo je hadisa koji nisu kod njih spomenuti, a da su vjerodostojni, da su vjerodostojni, da nisu u njima spomenuti, a, da, su, da pojašnjavaju propise vjere, firna, akidijske, fiski ili neke druge. I zato su ove knjige sabrane. Iako recimo, e, e, neko reći, pa otkud im Mađe među ove, četiri sunne, Mađe, znači većina hadisa, i Mađe su slabi. Jako slabi hadisa, čak ima izmišljenje hadisa. Čak u Tirmizu ima nekoliko izmišljenih hadisa. Što, što su ušli kod Ubesite? Zato, znači, prvo Ebu Davud je došao sa najviše hadisa koji nema Buhari muslim. Nakon toga Tirmizi, još došao s hadisma koji nema u Buhari i Muslimu. Ili nema čak i kod Budauda. A onda nakon toga Nesai došao s hadisma koji nema u ovim prethodnim. A onda Ibn Mađe došao s nekim hadisma koji nema uopšte kod prirodnih. I zbog toga su uvršteni ova četiri sunena među dva sahiha. Iako, znači, autori ova četiri sunena nisu uslovili da im hadisi budu vjerodostojni nego sabirali po poglavljima što je bilo. I da neki su kazali da slabi, da neki nisu kazali da su slabi. A onda nam ostaju ove ostale knjige, znači od, od Arekutnija, Sunen, od Darimija, Musad imama Ahmeda i Muvata ima Malika. To su knjige kad se sabira koliko e, e, knjige Kutubu Tisa. Kutubu Tisa. E, prije, pazite, umjesto Ibn Maži je bio, u početku činjaci kad su ono, govorili Kutubu Site, umjesto Ibn Maži je bio Darimi, Sunen Darimija pa je na kraju prevagno to da su da je ubačen e, e, Sunan Sunen ibn a izbačen Sunen Darimija, jer Sunen ibn ima više hadisa koji ima, nešto novo, neki propis, a koji nema e, u, prijetodni pet hadijskih zbirka. šta nam još ostalo, znači ukazali smo te hadise mimo Buhari i muslima, na ih smo spomenuli, Uh, ima knjige Mustahređat, Mustahređat to su knjige koje su napisali, koje su autori koji su napisali e, knjige e, koji su htjeli na, da dodaju na dva sahiha, da dodaju hadise koji nisu spomenuti u dva sahija, pa su napisali džad. međutim te knjige imaju u sebi mnogo, mnogo slabijih hadisa imaju mnogo slabih hadisa u sebi, da ne spominjemo, te hadise nisu, nisu toliko vrijedne, te zbirke i vjerojatno rijetko se čuli za te hadise. Za te zbirke hadisa, Mustahređa od Ismailija, Mustahređa od Isfirainija, Osbehanije, tako da, tako da nema, nema potrebe da spominjemo ove hadise. Nakon ovo dolazi znači, pitanje toga, a, po pitanju koji su najvjerodostojniji, kako, kojim redosljedno se gledaju vjerodostojnost hadisa, Uh, uopće kad govori o hadijskim zbirkama, a to ćemo za sljedeći put odgoditi. I time smo završili Svani kallahu kalahom nove amet, jaška da ne taj se koliko tu. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam.